Allez-y. Non, mais une seconde, une seconde, je compte. Alors, trois, quatre. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au bistrot, au bistrot français d'Istanbul. Baylar bayanlar, Fransız lokantasına hoş geldiniz. Sortez. Ça allait pour moi, monsieur Septime Mais c'était pas mal, mon petit Roger. Mmh. Mmh, fausse tombe. Attention, hein. 3, 4. Bonjour, alors aujourd'hui ce sera la formule plat dessert au bistrot français d'Istanbul. Notre chef Gökçen cuisinera son air à la sauce littérature particulièrement turque Et notre dessert aura le goût des madeleines de Proust par le pâtissier en chef Adrien. Evet bu akşamki menümüz yemek ve üzerine tatlı şeklinde olacak. Yemekte konuğumuz Soner Sezer'i hafif bir literatür sosuyla pişireceğiz. Arka, edebiyat sosuyla pişireceğiz. Arkasından da tatlı olarak Proust'un Madeleine kekini yiyeceğiz. Alors, bonjour à tous. Bonjour Sonner, merci d'être avec nous aujourd'hui, de passer de traducteur lors d'une des précédentes émissions à invité, qui va être cuisiné sur un de tes thèmes de prédilection, la littérature. Alors, je passe la parole à Gökçen, le chef qui a cette rubrique en charge ce soir. Evet, e, Soner'i bundan önceki programlarımızın birisinde tercüman desteği için davet etmiştik. Şimdi ise e, farklı bir konuda konuşmak üzere davet ediyoruz. Öncelikle hoş geldin Soner. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, biz seni aslında geçen sene e, blogunun Haneke üzeri, blogunda Haneke ile ilgili yazdığın sinema eleştirisinin Twitter'da çok ünlü olmasıyla e, blog dünyasında tanınık. Arkasından da edebiyat eleştirilerin Twitter'da arkası arkasına dönmeye başladı. Sonra aslında programı yapmak da oradan biraz aklımıza geldi. E, Peynir Altı Edebiyatı dergisinde bu ay çıkan Sabahattin Ali yazın ve işte internette dönen e, Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili yazılarından sonra biz de niye oturup bunları <laughs> yüz yüze konuşmuyoruz ki acaba diye düşündük. Dolayısıyla seni davet etmek istedik. Bugün Türk Edebiyatı'nın önemli iki isminden Ahmet Hamdi Tanpınar ve Sabahattin Ali'den söz edelim istiyoruz. Ee, şimdi öncelikle herhalde Ahmet Hamdi Tanpınar'la başlayalım. Kendisi benim için benim hayatımı değiştiren yazarlardan bir tanesidir. Ama sence kimdir? Ee, aslında şeyden de bahsetmek lazım. Neden bu iki ismi e, biz tercih ettik? Yani Ahmet Hamdi Tanpınar ve Sabahattin Ali'yi aynı programda konuşmak nereden aklımıza geldi? E, aslında ikisi de e, Türk Edebiyatı'nda belli dönemleri başlatan ya da bitiren yazarlar. Bunu nereden söylüyorum? E, Berna Mora'nın e, iletişim yayınlarından çıkan e, üç kitaplık bir e, eseri var. E, ismi Türk romanına eleştirel bir bakış. E, şimdi bu üç kitapta ilki e, Ahmet Mithat'tan başlıyor. Tanpınar'a kadar geliyor ve Tanpınar o dönemin e, son yazarı olarak gösteriliyor Berna Moran tarafından. E, ikinci kitapsa e, Sabahattin Ali'den başlayıp Yusuf Atılgan'a kadar gidiyor. E, dolayısıyla hani bir dönemi kapatan bir dönemi de açan e, iki hmm. yazarı e, iki yazardan bahsetmek istedik. Donc, euh, j'ai posé euh, la question à sonner En fait, euh, on a choisi aujourd'hui de parler de la littérature et on a surtout identifié deux écrivains turcs qui sont très, très importants pour la littérature turque, Ahmet Hamdi Tanpınar et Sabahattin Ali. Donc, il a dit il faut qu'on commence à expliquer pourquoi on a choisi ces deux écrivains. Parce que ces deux écrivains sont très importants en tant que les, les écrivains qu'ils ont complété une époque dans la littérature turque et qu'ils ont ouvert une nouvelle époque dans la littérature turque. Dans le XXe turque. siècle Oui, dans le XXIe siècle. Euh, oui. Ça commence au XXe siècle. Oui. E, Tanpınar sorusuna geri dönersem sordun. E, Tanpınar kimdi? Aslında e, Tanpınar'ın şöyle bir lafı var. E, günlüklerinde geçiyor. Hani ben çok önemli değilim diyor. E, ama baktığımızda e, birkaç kuşağın hayatını belki değiştirmedi ama edebiyatı belirleyen bir yazar. E, ve e, benim yine e, blogumda yazdığım e, bir yazı vardı. Tanpınar ve Şahsi Masalımız diye. E, Tanpınar şöyle diyor. Tarih şahsiyetin ta kendisidir. Yani biz Tanpınar'a baktığımızda hem bir edebiyat tarihini e, hem de e, aynı zamanda Osmanlı'dan bugüne gelen tarihimizi e, görebiliyoruz. E, Tanpınar kimdi deyince buna verebileceğim aslında e, üç nokta var. E, Tanpınar her şeyden önce bir entelektüel e, ve bizim edebiyatımızda çok görülmemiş entelektüellerden birisi. Çünkü günlüklerine bakarsak e, edebiyatta anladığı kadar resimden, felsefeden ve tarihten de anlıyor. E, ve doğu ve batı üzerine ki Bernamoya'nın e, ilk dönemi tarif etme şekli bu. E, diyor ki doğu batı soyunsalı etrafında şekillenen romanlar. E, Tanpınar bunun en yetkin örneklerini veriyor ve aynı soruyu o soruyor kendine. Biz kimiz? oui, donc on a commencé à parler de Ahmed Hamdi Tamponar qui a dit bon, j'avais posé la question qui est Ahmed Hamdi Tamponar Donc Sonal a répondu en utilisant les paroles exactes de Ahmed Hamdi Tamponar je suis pas quelqu'un d'important, mais en fait, il est quelqu'un d'important parce qu'il a influencé la littérature turque pour plusieurs euh, décennies, plusieurs euh, générations, on peut dire. Donc, euh, si on commence, si on utilise encore les paroles d'Ahmed Hamdi Tamponar, il dit l'histoire et la personnalité lui-même. Donc en fait, euh, c'est tout ce qu'une personne vit, ça représente une histoire et c'est accompagné par l'histoire d'une époque. Donc ce qu'on voit dans la littérature d'Arméthane du Tamponard, c'est en fait, il a écrit au, début du XXe siècle, donc on voit vraiment cette époque de, l'Empire ottoman, début de la République turque, et, les, les personnages qui sont coincés entre la, l'Est à l'Ouest. Donc c'est un peu le, le problème d'être ottoman, d'être moyen, d'appartenir au Moyen-Orient, mais en même temps être européen. Donc ça, tous les personnages vivent un peu ce, cette angoisse de rester entre les deux différentes dimensions. Et donc, <laughs> si on continue encore à mettre un petit tamponard, donc euh, il, a, il a plusieurs livres qui sont très connus très célèbre en, en Turquie. Euh, pour citer, on peut dire huzur. Donc, euh, la traduction en français, je pense que c'est la... La paix interne. La paix interne, oui. Et aussi le Saatler Ayarlama institut L'Institut du règlement des horloges. <laughs> Donc, euh, ces deux, bah, par exemple, quand on parle de, vraiment re-régler les horaires pour une seconde, etc., on parle <laughs> directement, c'est un institut de règlement des horloges. Et donc, euh, ces deux livres sont des livres très connus en, Turquie, mm, mais c'est des livres qui ont tout à fait des différents styles pour moi, qui ont de l'expertise de Ahmet Ahmet mais qui ont des différents styles. Donc, euh, je veux bien demander à Soner, il préfère quel style et pourquoi? Tekrar geriye dönersek e, aslında bir kısa özet yaptık Soner'le konuştuklarımızı. Ahmet Hamit Tanpınar'ın en bilinen iki kitabı Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Aslında e, ikisinin de birbirinden farklı tarzı var. Ama ikisi de e, aynı o doğu batı arasında kalmışlığın iç sıkıntısını yansıtan kitaplar. Ama bir yandan da örneğin saatleri ayarlama enstitüsü onu çok eğlenceli bir dilde yansıtan bir kitap. Hangisini tercih edersin ve neden onu tercih edersin? Aslında tam da senin dediğin gibi e, çok farklı iki kitap ama birbirini de bütünleyen, aynı şeyin farklı yüzünü gösteren iki kitap. E, ben Huzu'yu tercih ediyorum açıkçası ama bu e, sa- huzuru seviyorum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ne saygı duyuyorum. E, çünkü özellikle son dönemlerde Saatleri Ayarlama Enstitüsü üzerine ciddi çalışmalar yapılıyor. Evet ve o da yakın zamanda Penguin Classics'ten e, yayınlandı İngilizcesi. E, Huzur henüz Penguin Classics'ten yayınlanmadı. E, ikisi çok farklı romanlar ama Huzur'daki İstanbul, aşk ve kimlik meselesi e, ve estetik tarafı huzurun benim e, daha çok hoşuma gidiyor. İstanbul aşk ve kimlik meselesi diyorsun. Evet. Huzurun temeli benim için bu. Hmm. Peki ben, de mesela saatlere yani huzuru öyle düşünmekle bir saatleri ayarlama enstitüsünün modernite bakışını da öyle e, yanımda taşımasam olmaz gibi geliyor. Tabii saatleri ayarlama enstitüsünün bence önemli yanı şu. E, hiciv gibi çok bize has bir e, tekniği kullanıyor. Ama modernite gibi aslında bizim o yıllarda tam olarak öylesi oyunları yaşamamamıza rağmen e, bir batılı gibi de görebiliyor. O yüzden çok önemli. Donc euh, Sonal a répondu en disant qu'il préfère le livre La Penta parce que euh, dans ce livre, bon, pour exactement citer ses paroles, il a dit que j'aime beaucoup le, le livre La paix interne Et j'ai un, grand respect pour le livre euh, « l'Institut de, de, règlement des horloges. Donc, euh, parce que dans le livre Huzur, ils ont, les deux livres ont des, styles complètement différents. Huzur raconte plutôt euh, une histoire d'amour mais qui est mélangée avec une, angoisse d'identité, mais qui passe à Istanbul. Donc on vit l'Istanbul de cette époque, une, autre histoire d'amour avec ce problème d'identité. Dans l'autre livre, dans le, livre de, l'Institut de règlement des horloges, c'est un livre qui est écrit avec la. On appelle ça hiji, c'est l'art comique turc en fait. Satire. C'est satire, c'est satire turc. Et donc, euh, il critique la modernité de cette époque des années 40-50 mhm. avec ses satires. Donc, c'est complètement différent style Donc, moi, je dis, bah, j'aime beaucoup les deux, mais bon, <laughs> on ne peut pas les comparer. Ouais, comparer. Peki o zaman Ahmet Hamit Tanpınar'la ilgili son soruyu sorup ondan sonra Sabahattin Ali'ye konuşmaya geçeceğiz gibime geliyor. Ee, benim aklıma gelen bir başka soru da şimdi birçok nesil Ahmet Hamdi Tanpınar'dan etkilendi dedik. E, şu andaki yazarlar arasında kimleri sayabilirsin Ahmet Ahmet Tanpınar'ın izini gördüğün? E, aslında bugün Tanpınar gibi yazmak hiç kolay değil ve aslında doğru da değil. Ama e, herhangi bir yazarı aldığınızda e, bugün Türk Edebiyatı'nda saydığı, etkilendiği yazarlar arasında mutlaka Tanpınar'ı sayacaktır. E, kişisel olarak benim en çok Tanpınar etkisi ya bir anlamda Tanpınar'la konuşan en çok konuşan yazarlardan biri Murat Gülsoy. Onun kitaplarında çok geçer mesela Tanpınar'la olan diyalogları. Hangi kitabında örneğin? Mesela e, Baba Oğul ve Kutsal romanda e, baş karakter bir yazar e, ve onun sıklıkla uğradığı, önünden geçtiği yer Aşiyan Mezarlığı. Ve Aşiyan Mezarlığı biliyorsunuz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın mezarının olduğu yer. E, ve sık sık Ahmet Hamdi Tanpınar'ın e, romanlarını düşünüyorum. Mesela bir öyküsünü e, verdiği konferansta anlatır öğrencilere mimari olarak açıklar. E, dolayısıyla çok fazla iz görmek mümkün bugün edebiyatta Tanpınar üzerine. Ouais, bon, ma question était en fait, si on regarde, on a dit que Ahmed Hamdi Tanpınar a influencé les différentes générations. Donc, si on regarde les générations de, notre époque, donc les écrivains d'aujourd'hui, euh, on, peut citer qui a influencé le plus par ces écritures, par ces livres. Donc golani, euh, l'anime, c'est pas facile de citer tous les noms parce que on voit les différentes touches de Ahmet Hamdi Tanpınar dans plusieurs écrivains, mais on peut dire que Murat Gülsoy, euh, on le voit très clairement parce que les dialogues avec Ahmet Hamdi Tanpınar dans un de ses livres, il, euh, le caractère principal est un écrivain qui voyage généralement le, cimetière de Aachian, où on se trouve le tombe de Ahmed dit Et après, il discute avec le tombe de dit Tampounar sur littérature. Donc, on voit ça. Maintenant, on passe à une autre époque, c'est l'époque de Sabahattin Ali. Donc, euh, dans ton article, qui est devenu très populaire en, ces derniers jours, que tu as écrit à Peynir et Debiate. tu nous dis qu'en fait, Sabahattin Ali, il a écrit une histoire début du XXe siècle qui est devenue très célèbre euh, dans les années 2000. Mhm. Parce qu'on l'a redécouvert en fait, notre génération, même quand on fait des graffitis, on fait des graffitis, en disant que on est le, on est tous des, on est tous qui a un caractère de, <laughs> de donc c'est une vraie influence. oui, une vraie influence, mais c'est pas en fait dans les années 80, 90, les livres de Sebatinali étaient oubliés. On les redécouvre dans les années 2000. Donc euh, son dans son article, il dit pourquoi cette génération a redécouvert ces livres. Donc euh, voilà, je veux bien <laughs> te poser cette question aussi. Şimdi tekrar devam edersek aslında e, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan söz ettikten sonra biraz Sabahattin Ali'ye geçeceğiz. Bir başka döneme giriyoruz böylece Sabahattin Ali ile beraber. Senin Peynir Altı Edebiyatı dergisinde çıkan yazında da ondan bahsediyordu. Sabahattin Ali önceki dönemlerde unutulmuş olmasına rağmen 2000'li yıllarda biz yeniden keşfettik Sabahattin Ali'yi. Hatta e, işte Gezi'den sonra duvarlara e, grafiti yazarken hepimiz Raif Bey'iz <laughs> yazılarını yazmaya başladık. Dolayısıyla bu yeni nesli Sabahattin Ali'yi yeniden keşfettiren ne oldu sence? Ee, aslında en başa tekrar dönüp şu açıklamayı yapmam gerekiyor. Biz burada dönemlerden bahsederken belli akımlardan ve belli bir zaman aralığından bahsetmiyoruz. Sadece bu Berna Moya'nın e, Türk romanına bakışı böyle bölmüş. E, yoksa baktığımızda Tanpınar ve Sabahattin Ali çağdaş aynı dönemde hı hı. yaşıyorlar. Ne yazık ki e, Sabahattin Ali çok genç yaşta ölüyor. E, öldürülüyor daha doğrusu katlediliyor. E, ama baktığımızda e, birbirinden de farklı iki yazar. E, Sabahattin Ali'yi yeniden keşfetmek e, değil de aslında farklı bir yönden keşfetmek diyebiliriz. Çünkü Sabahattin Ali e, edebiyatımızda şöyle bir şey vardı. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz temel eserinden biri olursanız unutulmanız mümkün değildir. E, Sabahattin Ali'nin de Kuyucaklı Yusuf romanı e, bu yüz temel eserden birisi ve okullarda biz bunu lisede falan çok e, okuduk yani Sabahattin Ali'nin kitaplarını, öykülerini. Ama bu sefer farklı bir yerden geldi aslında e, Sabahattin Ali ilgisi. E, hiç beklemediğimiz de bir yerden geldi. Kürk Mantolu Madonna e, yanlış hatırlamıyorsam son 5 yıldır çok satanlar listesinden hiç inmedi. Ee, ve 70'ten fazla baskı yaptı ki 70 yıllık. Son 5 yıldır mı dedin? Son 5 yıldır olduğunu Hı. söyleyebiliriz. Yani son 3 yıl daha e, popüler ama son 5 yılda çok satanlar listesinde bu kitap. E, bu ilgi nereden geliyor peki e, Sabahattin Ali'ye? Aslında Kürk Mantolu Madonna e, biraz gecikmiş bir şekilde dönem ruhuna çok uygun bir kitap. E, Murat Gülsoy'un e, K24'te bir yazısı vardı. Orada e, şey diyor yani biz Raif Efendi diyoruz ama aslında hani ilk tanıştığımız e, hayatını anlatmaya başladığı o defterde yazdıkları 20 yaşında e, bizim yaşlarımızda bir genç e, Raif Efendi. E, Maya Puder de aynı şekilde 20'li yaşlarda Berlin'de e, 1933 yılında bir araya geliyorlar. iki farklı karakter. E, ve yarım kalmış bir aşk masalı aslında. Ee, biraz bohem bir tarafı da var. O yılların Berlin'i, savaş sonrası. Ee, dolayısıyla bugün e, bugünkü e, gençlere çok yakından hitap ediyor. Yani ben Raif Efendi'yi okuduğumda çok iyi anlayabiliyorum onun nasıl bir hayatı olduğu, nasıl düşünceleri olduğu. Dolayısıyla insanlar e, kendinden bir şey buluyorlar. Hem Raif Efendi'de hem de Maria Puder'de Donc euh, a répondu en clarifiant un point important en disant qu'en fait quand on parle des différentes époques, on parle on parle pas de, différentes époques de comme des différents siècles, mais on parle plutôt des différents styles, donc c'est forcément différent. Et Ali malheureusement, il a été assassiné très jeune, donc c'est pour ça il n'a il pas pu nous laisser plus de, d'œuvres. Mais il, y il, a deux œuvres qui sont très connues, donc Youssouf le Taciturne, et donc c'est un livre que le ministère de l'Éducation nous conseille de lire au lycée, je pense. Donc euh, on a tous lu ce livre, mais le deuxième livre qui est très connu, c'est La Madone au manteau de fuir. Donc euh, ce deuxième livre, bah, il était... Euh, il est devenu très célèbre. Il est dans les best-sellers depuis 5 ans ou depuis euh, peut-être 3 euh, ans. Donc, euh, j'ai demandé en fait pourquoi on, aime ce, ce, livre. On a commencé à aimer ce livre parce que dans ce livre, il y a un vieux monsieur qui raconte, qui donne un de ses carnets à, quelqu'un d'autre et que ce, personnage commence à lire le, carnet, le, journal de ce mhm. monsieur. Et le monsieur, c'est dans les années 20, il est à Berlin et il tombe amoureux à une, fille allemande. Donc euh, ça la À travers le carnet Oui. Donc euh, on lit cette histoire et son indique en fait quand on lit l'histoire de ce vieux monsieur ben, sa jeunesse, donc on comprend que vraiment c'est ils ont une vie après la guerre, il y a un côté vraiment bohème dans leur vie. Donc euh, la jeunesse d'aujourd'hui trouve des similarités dans ce, entre les caractères de, ce livre et leur vie d'aujourd'hui. Ce livre-là, il est traduit, c'est ça Oui, ce livre-là, il existe en français. Les deux livres, euh, Youssouf, le Taciturne et La Madone au manteau de fuir, les deux livres existent en français. D'accord. Et donc les similarités entre les... Quelles sont les similarités en fait la jeunesse d'aujourd'hui et les caractères de, de ce livre et baktığımızda e, şimdi Raif Efendi bize nasıl tanıtılıyor? E, Raif Efendi ilk e, duyduğumuz onun hakkında resimden anlıyor. Güzel sanatlarda okuyor. E, daha sonra Berlin'e gidiyor. Bu bize nereden tanıdık? E, yani son dönemde özellikle artan bir şekilde birçok e, genç Erasmus ya da e, yurt dışında okumak vesilesiyle yurt dışına gidiyorlar. Oradan birçok arkadaşları var. Çok farklı diller konuşuyorlar ve bazılarımız e, orada aşık oluyor ve e, yurda dönerken büyük zorluklar çekiyorlar. E, dolayısıyla Raif Efendi'yi anlamak bu açıdan çok kolay onlar için. E, Maya Puday nasıl bir karakter? Maya Puday e, bence edebiyatımızın en güçlü kadın karakteri diyebiliriz ona. E, çünkü bağımsızlığına, özgürlüğüne çok düşkün. Aynı zamanda çok baskın ve güçlü bir karakter Maya Puder. E, ee, ve bir ressam Maya Puder. Kendi e, tablosu var. E, Raif Efendi ile o sayede tanışıyorlar. E, burada da devreye bizim aslında e, bize has bir aşk imgesi giriyor. Bu nedir? E, surete, resme aşık olma. E, bunu nerede görüyoruz? Sevmek Zamanı filminde Metin Erksan'ın e, yine aynı şekilde fotoğrafını gördüğü bir kadına aşık olan bir karakter var. Dolayısıyla bu çok bize has bir şey. E, doğuya has daha doğrusu yani sadece Türklere has değil. E, dolayısıyla bugün hani Facebook'tan e, baktığımız fotoğraflarda da birine aşık olabiliyoruz. Maya Pudey'in evet. tablosuna da aşık olmasını e, çok doğal karşılıyoruz Raif Efendi'nin. <laughs> <laughs> Donc, euh, bon, euh, dans les similarités, premièrement, on, on trouve que Raif Efendi, il est parti euh, Euh, à Berlin pour euh, étudier les beaux-arts. Donc, euh, on comprend qu'en fait, il y a quelqu'un qui comprend de l'art dans le livre. On saisit tout ça. Et bien, quand on compare avec la jeunesse d'aujourd'hui, au moins la jeunesse de la Turquie, qui part pour faire leurs Erasmus en Europe, qui part dans début de. quand ils ont 18 ans, 20 ans, et qu'ils font leur étude là-bas, qu'ils apprennent beaucoup de choses. Et donc, Raif Effendi tombe amoureux à une dame qui s'appelle Maria Poudar elle est euh, une des, des, caractères la plus forte en fait. elle est une caractère très forte dans la littérature turque. Elle est une, une peintre, une femme euh, très forte. Et donc euh, Raif Effendi voit un tableau de Maria Poudar et il tombe amoureux à ce tableau. En fait. Donc ce figure c'est très orientaliste en fait de voir un tableau et de, de, tomber amoureux à ce tableau, mais on le trouve dans les cultures turque. Par exemple, on a un autre film c'est un film qui s'appelle Le temps d'amour. Le temps d'amour. Donc euh, c'est un film de Metin Aksan. on le trouve, c'est un film qui tourne autour de cette histoire que en fait un homme voit une photo d'une dame et qu'il passe euh, sa vie à aimer ce photo. Donc il y a même un dialogue euh, très important. La dame vient et il dit pourquoi tu m'aimes pas Et le monsieur dit si t'es pas comme ton tableau, si t'es pas comme ta photo, comment je peux t'aimer Donc c'est vraiment très orientaliste, mais très, un peu très turc en fait. que la jeunesse turque. Comme une icône. Trouve... Euh. Bah, c'est comme en fait euh, voir la photo de quelqu'un sur Facebook aujourd'hui <laughs> et tomber amoureux de cette personne. Donc <laughs> evet Soner çok teşekkür ederiz programımıza geldiğin için. Ben Bayağı teşekkür ederim. edebiyat soslu bir sohbet oldu. Artık daha ilerleyen zamanlarda e, gerek Oğuz Atay gerekse diğer yazarlar hakkında konuşmak için tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. İnşallah. Merci Soner, à toi Adrien. Alors, quoi de mieux qu'une émission sur la littérature pour vous servir la fameuse Madeleine de Proust En effet, parmi les, monuments de la littérature française, l'œuvre de Marcel Proust est passée à la postérité avec cette expression toute cuite. Alors, pour nos amis, nos auditeurs turcs, une Madeleine de Proust, c'est un geste, une habitude ou un objet qui nous ramène tout à coup à une période de notre vie pleine de nos souvenirs. À l'image de ces petits biscuits dodus qui rappellent à l'auteur la douceur de ces dimanches matins, À la recherche du temps perdu est une véritable initiation à la lecture des signes qui nous rappellent à la mémoire des souvenirs parfois longtemps oubliés. Par son habileté à décrire et à lier paysages, décors physiques et émotions, Proust pousse à un rare degré la littérature impressionniste. En nous découvrant le lien qui existe entre toutes les époques de notre euh, vie, Proust ajoute une dimension temporelle aux souvenirs et sensations qui se répondent. Cette rupture avec le roman classique, où la recherche d'une vérité euh, prend la place d'une intrigue, a poussé certains analystes à dire que le roman moderne commençait avec Proust et on mesure son influence encore dans la littérature euh, française comme turque. Evet, Adrien'in tatlı servisini devam ettik. E, Proust'un Madeleine'ini sundu bize. Ee, Birçok eleştirmenin dediğine göre modern roman romanın başladığı dönem, Proust'un yazmaya başladığı dönem, daha doğrusu kendisi modern romanı başlatan kişi empresyonist tarzıyla e, ve yaşanan anılara zamansal bir boyut katarak sunumuyla e, bambaşka bir edebiyat türünden bahsediyoruz. Alors, merci beaucoup d'avoir été encore avec nous cette semaine sur Achik Radio. Merci, Sener, pour tes éclairages sur la littérature turque. Et merci à tous les deux, les chefs, euh, ce soir. À très bientôt, dans deux semaines, sur Achik Radio. Au revoir.